Imamo svoju Hrvatsku, naša je i bit će onakva kakvi sami želimo. I nećemo nikom dopuštati sa strane da nam propisuje kakva ta Hrvatska treba da bude. Dobar dan i dobro večer dragi ljudi, dobrodošli u novi i jedini disidentski hrvatski show pod nazivom Hrvatsko pitanje. Ja sam vaš domaćin, Luka, propali pop, blagi papučar te uz pomoć profesionalni antisemit. Sa mnom je Indric, veliki ljubitelj biologije i mitologije i nekim čudom alternativne medicine jer kako on kaže stvarno ne voli parazite oko sebe. Među nama tu se nalaze još e, brojni disidenti društva koje evo malo sluša, koji će se možda uključiti u naš razgovor i to sve danas pričamo o raznim temama, ali jednostavno kako je sistem sranje. <laughs> Indrid, e, kak si je, dobro? Ja sam odlično, hvala ti lijepo gospodin Croatian Grag, hvala lijepo na pozivu u tvoju emisiju, sjećam se počešeno, pošto je to prva, prva, pr, prvi, prvi medij, prva emisija ovog formata koju sudjelujem, tako da evo, na neki način si me razdjevičio. to <laughs> Ej, e, bar nekog, bar nekog. bar nekog, ja nisam, uh, mislim, imam ja, imam ja tu <laughs> ja sam radio, ja sam imao show prije, imao sam, imao sam ja show prije, e, ali on je nekako otišao, otišao ovaj, nestao je, jednostavno, nestao je, nije se mogao ići dalje, ne znam da, to, da sam to pričao tebi, a, da se ja imao već... E, ono- ne znam, mislim, načuo nešto jesam, a čuo jebi ga, neke stvari traju, pa prekinu se, ono, pa ide nešto bolje nakon toga, to je priroda svijeta, priroda života. je, je. E, za one koje... Da to nije prekinuto, ti ja sad ne bi bili ovdje, ne? Ma, to je istina. Možda. To je istina. Indrid, molim te, smiri se. Znači, ono, opusti se. Ovo je ono, opušteno show. Ne mora biti to sad profesionalno nešto. Uglavnom, uh, ono što vidimo danas u društvu, što se događa, ove reakcije, razlog zašto mi želimo pokrenuti ovaj show, jest da proširimo poruku po pitanju ovo što se dogodilo sada nedavno. Naime, za one koji ne znaju, koji možda žive, ne znam, koji uopće ne čitaju medije, jer to je brujalo na svim medijima, što je meni onako jako začuđujuće. A, mhm. jer, a to je pitanje Jureja. znači, dogodila se situacija, ono što mediji su prikazali, jest da je neki kako indeks, eh, indeks eh, kaže idiot po navodnicima rasizmom eh, napadao neke ljude nazivao ih je nigerima govorio na engleskom zig heil i da odu mislim nije to engleski ali govorio im da odu van države i jednostavno malo kada vidiš te snimke onak ne izgleda to baš lijepo onako u tom kontekstu i sve ali kao i uvijek mediji lažu i uvijek uzimaju nešto van konteksta. A, I koja je u stvari bila uh, koja je u stvari bila pozadina svega toga, ali ti Indret možeš nekako malo bolje reći. Pa koliko sam ja upoznat, mm stvar je tome što je ovaj Juraj došao u jednom momentu u sukob sa tih nekoliko, ne znam što su indici, da, tamo, Ne Hrvati. Da. <laughs> Ne Hrvati, uglavnom da, ovaj, došao je ozbiljan sukob e, s njima, nakon, u, u, slijedom kojeg je jedan od njih čak izvukao i hladno oružje, nož. nož. Mhm. Ovaj, long story short, e, završilo je tako da je on priveden, a njih dvojica su pušteni s time da je tom jednom od njih i vraćeno to hladno oružje, ovaj, koliko sam ja upoznat, nisam u potpunosti, ali mislim da protiv njih neće biti podnešene niti nikakve krivične prijave, niti ne. prekršajne, niti kaznene, dok eto Jura je prije nekoliko dana završio u zatvoru. Međutim, bitno je... Ono što je bilo, ono što je mhm. situacija bila da se protiv njega, znači on je Um, bio je taj cjelokupni onaj, uh, sudski proces i, on, mhm. su išli, tehnički sud je išao protiv njega. Nisu išli protiv, protiv njih, iako su oni imali nož po tom pitanju. Ali, ono što je bilo je, njega je onda odvjetnik uh, mu je rekao, gle, mora postojati uh, snimke, moraju postojati neke snimke od tog napada i to sve. Jel? A to je cijelo vrijeme bilo, znači kada se to dogodilo, taj napad i vamo tamo, nakon toga on je počeo snimati te snimke i odvjetnik mu je rekao, mhm. mora postojati neka snimka gdje si ti napadnut. Znači da se možeš, znaš, da možeš njih onda privatno tužiti ako išta, jel? I on je onda, onda on je počeo proces po pitanje preko policije, da se to započne i jedanput medijska hajka. E sad, to je ono što je što je malo onako dublje, idemo malo neku teoriju o vamo tamo, ali ne čudi me nešto posebno, jer pogotovo kada su te e, sve udruge koje njih dovode ovdje, nisu žele da jednostavno njih budu u nekoj negativnoj nekoj, nekoj negativnoj slici. Jel? Ma naravno, pa mislim to je ipak, već... E, da, plan je ipak da malo više njih dovedu još. već je, već je dugi niz godina ovaj, i ovih 30 i nešto sitno kad postoji pod navodnicima naša neovisna Republika Hrvatska i naravno prije toga ovaj, politika je itekako ispremrežena kako i sa zakonodavstvom, tako i sa sudstvom, a isto tako i sa svim interesnim sferama i lobijima, jel? znači svi oni jedni druge hrane, ajmo to tako reći. Tako Ovaj, ja bih povukao paralelu ovdje sa slučajem Marka Franciškovića, isto tako, taj čovjek mhm. je kao kao jel, optužen za poticanje na terorizam i sada prije, neko, prije nekoliko dana praktički izašao iz istražnog zatvora nakon godinu dana. Što to znači? To znači da je on bio u istražnom zatvoru bez da su mu uspjeli dokazati išta godinu dana. Znači podigli su neke optužnice, na temelju tih optužnica, optužnica nisu uspjeli priložiti ikakve dokaze o tome za što su ga optužili. Sad naravno tu teoretski postoji mogućnost da on potraži pod navodnicima pravdu jel u vidu neke odštete, tužbe jel ovaj protiv države, protiv tog cijelog procesa. Međutim, tu su isto tako postavljeni brojni brojni parametri u kojima čovjek koji drži do svog života i do svog statusa i do svojeg boljitka u životu može samo gubiti vrijeme, živce, ove, resurse i tako dalje. Mhm. Isto tako će biti u slučaju s Znači, vjerojatno će njega za nešto optužiti i bez obzira na količinu dokaza koje on dostavi, a koje o, tužilaštvo ne uspije dostaviti protiv njega, njemu će vrijeme otići u nepovrat, jel? I ako će on tražiti neku pravdu ovaj, nakon toga, naravno mislim da će imati po po, po ustavu i po, po zakonima to pravo. Međutim, ovaj, u praksi to bitno drugačije izgleda. Je, sistem je, sistem je jednostavno uh, protiv, protiv ovaj, <clears throat> bilo kakve disidenata i vamo tamo. Mislim, mi smo ovdje u tim nekako krugovima i mi smo vidjeli uh, vide videe i, i, i, sve. I, kažem, to, to je osoba koja, kako bi rekao, možda nije, nije toliko u, u tom znanju nekako borbi protiv sistema ili nešto tako, da onako razumije što je sistem, da u ti ljudi, imigranti, nisu oni posebno, kako bi rekao, oni su samo iskoristili situaciju koje, su neke oni su posljedica, ajmo oni su reći, tako oni su je. posljedica. To ja onako što uvijek volim, reći, uvijek volim reći kada, na primjer, ono, imaš selo i otrovan ti je bunar, jel? I onak ljudi piju iz bunara, pa mislim, nećeš napraviti ljude koji piju iz bunara, napravit ćeš ljude koji, jel, koji su otrovali bunar. I tako da i ti, ti, ti su ovaj tehnički samo, samo kako bi rekao, prilika. On, to, je, to je samo jednostavno situacija takva koja je napravljena da bi oni došli. I sad ko je napravio takvu situaciju, to je ono što je pitanje. Ali Juraj, ovaj, Juraj baš i nije, kažem, ni on nešto posebno, on je nekako vidio njih kao, naš, te ljude i jebi ga, ja sam kažem da to je sve da nije to... možda sad, sad mi razmišljamo da je nekako drugačije napravio, bla, bla. Sve u svemu, on je se nekako izjasnio što je on, što je njemu smetalo oko cijelog tog situacije na taj način. I mislim da, da to ne bi trebalo biti niti nikako u toj mjeri kako njega terete. Tak ću reći. Da, gle, ovaj... E, to je ono, samo bi se htio na osvrnuti na ovo kad sam rekao da je to kao posljedica. ovaj, na primjer, svi doktori koji završe fakultet i kada ovaj postanu liječnici opće prakse polažu takozvanu Hipokratovu zakletvu, jel? On je kao neki, ajmo reći, pravotac zapadne medicine. Mhm. Ovaj, jedna od njegovih najpoznatijih izjava je da ukoliko želite nekoga izliječiti, prvo ga upitajte je li spreman odreći se stvari koje su ga učinile bolesnim. Znači, mhm. mi u medicini, danas pogotovo u modernoj medicini, Tako. ljudi liječe jebote ono posljedice. Vi morate se riješiti prvo uzroka, stvari koje vas učine bolesnima. E, što, kako to povući paralelu sa našim pokretom? Nama i mediji i dobar dio cijelog tog disidentskog pokreta, jel? Stalno se a stalno se fokusiramo na posljedice ovaj e, cijelog ovog cijele obraza zlame u kojoj se nalazimo. Mi se rijetko kad fokusiramo na izvorište. Znači mi uvijek idemo, naravno, što i trebamo, trebamo reagirati na te posljedice, na LGBT propagandu, na rodnu ideologiju, na neprirodnosti, na, mhm. na migracije, na race mixing i tako dalje. Ali mi jednostavno moramo uključiti naše mozgove, umrežiti ih zajedno da. i napokon doći do konkluzije da, da, tako da mi jednostavno nećemo, mi kada ti konstantno, da to je istina, sorry što te prekidam, ali mi kada ti mhm. konstantno samo napadaš, kako bi rekao, ti samo napadaš pa oružje. Pa ti ćeš se stalno boriti sa botovima, znači ono... Da, e, znači imamo se sjećate ono, vjerojatno se svi sjećaju prije ili kasnije, prije su vjerojatno nekad vidjeli u životu nekom crtiću ili filmu, ono imaš u Parku, imaš ono neki uređaj, neku mašinu i imaš čekić i onda one mini one udaraš sa Čekićem kak izlazi iz koje rupe. Znači, nije to bilo u Auschwitzu, to je u Auschwitzu bilo, jel da? To su priče, a ne, kriva. ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ti si krivo povezao. da, bar je. ali, ali ono, Znači, doslovno kao da imamo taj čekić i udaramo, na jednoj rupi nam izađe crnac pa njega udarimo, na drugoj rupi nam izađe peder pa njega udarimo, pa na treće nam izađe, ne znam, pupovac pa njega udarimo. Buraz, treba uzeti jebeni ključ i razmontirati tu mašinu, ono, kužiš. Tako je. Tako se to radi. Tako je. jer ovak nam može ono, mašina je spojena na neki... Molim? gubiš vrijeme tehnički, znači... da, gubiš vrijeme, energiju, a ono, usmjerava se na nešto što nije, što ne bi trebalo biti efikasno. Znači mi kada govorimo recimo, mi ti tehnički se samo boriš protiv oružja, ne boriš se protiv čovjeka. protiv sistema, jel tako ću reći. Uh, to, je, to je istina. I to je, kažem, to je možda, možda je on nekako, e, kako bi rekao, e, vidiš, tu se, tu se, tu se, da. Sorry, samo bih htio reći, tu se sada očito je razlika, znači tu se sada ovaj postavlja zid, odnosno razlika, tu se sad račvaju reakcionari i revolucionari. mm Razumiješ, znači u desidenskom pokretu možeš, možeš zauzeti e, dva stava, možeš krenuti na dva kursa, ili ćeš biti reakcionar ili revolucionar. Znači reakcionari se stalno osvrću na ono što im sustav baca i pokušavaju to riješiti u okvirima sustava na neki način. Reakcionari su recimo konzervativci u Americi koji stalno ono svaki deset godina dođe neki sajop i oni se bore protiv toga. Onda kad to pobjede onda dolazi za deset godina opet novi, znači stalno su u bubnju i u mašini tog sustava. Tako je. Revolucionari vide kroz to i koji žele ovaj da se to razmontira, da, se to ono, izvrne, preokrene Znači, revolcionari e, revolucionari, oni zaobilaze sistem. Oni ne igraju tu igru koja, kada vidi jednostavno, sam baš pričao ovako sa nekim Rumunjima, ali ako je sistem napravljen, ako vidiš da sistem funkcionira na taj način da jednostavno tebe sjebe, Da, tebe zezne, onda neću igrati tu igru. Znači onda, onda moram, moram smisliti neki drugačiji način na koji ću ja doći ovaj, do toga znači do, do te pobjede. Znači, revolucionari su one osobe koje će naći neki drugi način, neki drugi uh, način uh, do dolazenja do moći i mijenjanja stvari. Znači, to je <clears throat> stvaranje paralelnih institucija, uh, <clears throat> stvaranje zajednica i onda je nekako ići uvijek usmjereno prema direktnom tom nekako neprijatelju nego, uh, nego nekako tim nekim gubi. Na što se događa sa reakcionarima? Ako budu dovoljno uporni, ako im ako im način na koji oni pristupaju problemu bude učinkovit. Reakcionari se obično ili prodaju ili postanu oni protiv kojih su se borili. Jel? Da, oni prihvate ili jednostavno pa povuku se. Povuku, e, znači, ono što je bila situacija, na primjer, e, e, jer ja, mi ćemo, često govoriti o Americi i o Zapadu, jer ono što se događa je da mi često uvijek budemo kasnimo za njima, ali uvijek prihvatimo te neke stvari što i tamo oni prihvate. A, jer stvar je, na primjer, da u Americi što su konzervativci, konzervativci su izgubili. Oni su, na primjer, prihvatili gej brak, recimo. Ono protiv čega se oni... Da, oni su, oni kontrolirana opozicija, što bi se reklo. Tako je, ali onako oni, oni rade opoziciju vama tamo jednostavno samo prihvate i, i to je to. I sada sad, evo, sad evo na kraju krajeva oni su prihvatili transseksualce. <clears throat> oni su prihvatili tamo, ali samo ako su konzervativni transseksualci, to je ono možeš si rezati eh, kurac i radit operacije i sve te stvari, ali jedino ako si ti punoljetan, znaš, joj, nećemo to radit vamo tamo, ali možeš odrasle osobe da je to sve sasvim u redu. Pa ne, mislim, E, da, ne znam ono, koja je uopće svrha tih konzervativaca. Meni je interesantno uopće zamisliti da tako neki ljudi postoje, ono, koji su kao protiv, ali su skroz za. Da, Zamisli ono, znači oni su veći licemjeri i protivnici zapravo nego ovi koji provode tu agendu, jer se predstavljaju kao neki protivnici. Tako je. Zapravo su, ono... Gej. da, zapravo su ono, gej. Da. Peder. <laughs> Katastrofa je. Okay. E sad ovaj... Ali, <laughs> ali što sam želio reći, ali tako je nekako je prilike i kod nas isto ide. Mislim, a, mi smo imali referendum po pitanje da stavimo obitelj, da je između muškaraca, da je brak između muškarca i žene, da se stavi ustav, ne znam da li se ti uopće glasao o tome svemu, ali... Ovaj, tad se e, nisam, to je bilo tad, kad 15. To je, to je zato što je katolička crkva to gurala ili? <laughs> O, Željka Markić, Opus Dej. evo Gle, <laughs> iskreno, bit ću realno, kako bi rekao, vidim svrhu nje, ali nećete gledat. Nećete gledat, baš mi je odratna žena. Ali ovaj... Pa nemam pojma o kojoj ona, ona mi je ono... Pff, U ime obitelji ona ima, ja mislim njezina u ime obitelji. A, firma i onda, ja sam nju kao govorili da je korumpirana, a kakav boli briga. <laughs> kakav boli briga. Ja mislim iskreno pokret je onak za obitelj. Ali ono što želim reći... Da, pa ne, pa sve ok, mislim ona po svim tim parametrima nekim ovaj, mi se čini ok, taj pokret je sve to. Samo, gle, ima jako puno takvih ljudi s takvim agendama i takvim proobiteljskim, eh, proobiteljskim ovaj, idejama koji, ba ne, koji nasjedaju ono na židovske laži, reći ćete da su nacisti zlo, da je ustaški pokret sramotan hrvatski narod bio, ono, Da, odmah, tu možeš nanjušiti e, saj meni to da. odmah, ono, pali mi se crveni, crvena ova I, protirka i meni, ono. Ali, ovaj, uglavnom, ono što sam samo da dovršim po pitanje, znači, obitelji i toga svega jest i, i razlika. Znači, mi smo imali taj referendum, prošao je, i HDZ je bio tak da mislim, uh, uh da, narod HR je njezino, tako je. Ali ovaj, znači, znači, prošao je taj referendum i stavljeno je u Ustav jer su morali. Jednostavno jer su morali. Ali odmah što su napravili je, ok, legalizirali su tehnički gay brak, ali eto nisu ga nazvali brakom, nego partnerstvo, spolno partnerstvo. Jer mm čisto eto, da onako ono boli me kurac što ti misliš, evo da pokažu ljudima onako boli me briga. I, to je nešto što je mene onak jako, dakle, evo, tu, tu se pokazuje. To su ti konzervativci. To su ti konzervativci. Šta ja njima sad kažem, jel? Da, dobro si povukao tu paralelu sa Amerikancima. I, da, Tako je, ali ono što želim reći, kod nas te stvari dolaze, sve što je na zapadu dolaze kod nas. Mislim, to sam ja da, isto primijetio. Deset godina kasne trendovi ono, tu kod nas ali u Americi. Plus minus koji godin, Da, dođu prije ili kasnije. Pa evo sad će... Sada, ali sada su malo ubrzali. sada su bome malo ubrzale. Da, da, da, da, A jebi ga, globalno to selo, to tak ide. Treba biti žarište. Treba biti negdje žarište. Zato i kasnije sve. Je, je, je. Ako ćemo gledati realno žarište, kao misliš ne, neko, neko mjesto, neka, neka institucija, odakle sve to kreće, jel? Da, da, i gdje je najlakše pokrenuti nešto, kontate, no, gdje, gdje najbolje... Ja bi rekao, ja bi rekao, onako za, za naše oči bi to bila, za naš ovaj površni dojam, bi to bili naravno Ujedinjeni narodi. EU. Ov, Ujedinjeni narodi, EU e i NATO. To su tri te... dobro, ali za one koji... Sorry, sorry, pričajte. Dovrš, dovrš, dovrš, molim. Ne, to, to sam ja rekao ovak za naše oči, ono kao za nešto što mi vidimo ovako kad tek e, ono zavirimo u cijelu tu sferu, ali ako idemo dublje, down the rabbit hole, mm doći ćemo do Tel Aviva. Ono. <laughs> da, mislim, e, uvek ono, dođe. Ono je isto, i to što kažeš. Recimo gdje da. se najviše skrivaju, najveći broj pedofila, evo, mislim malo sam sašao s teme, ali kad mm. gledamo i i to je morbidni dio, po meni najmorbidniji trenutno. Oni u Tel Avivu. da. Tel Aviv. A znate li zašto? Znate li zašto? Jer većinom, je to, većinom je to iz Amerike su to sa većinom ovaj, ti pedofili i sve i onda oni kada zapnu nekim problemima u Americi, to je sve oko pedofilije, vama tamo, pobjegnu u Izrael. Zašto? Zato što Amerika ne smije nikoga dovoditi iz Izraela na, kao nema sa njim dogovor po pitanje... Kako o izručenju, jel? Izručenju, tako je. mm E, to je, i onda ko, bi rekao, jel, ko bi rekao, ne se vidi to Znači, ko, mi ono uh, free out of jail card, kako se to zove, Da, tako je, da, pa mislim, i ono, vidim, Kevin Spacey kad je on kad je on ovaj, silovo onog dječaka i onda rekao I'm gay. <laughs> Mislim, Katastrofa, i onda želio otići u Izrael, želio otići. Mislim, wow, ko bi, ko rekao. Ali mislim, onak, kad je rekao, kad je rekao ala, ja sam u stvari gay ja nisam pedofil, ne, to je meni isto. To je isto. Pa stari, doslovno žarište svega, je. ako ćemo iskreno to je žarište svega. Znači, gleda, evo, doslovno i žarište najvećih prevara financijski Zatim, oni, gledao sam, gdje najviše vole oni ići turistički, ono, kako sam rekao, da odmore se. Dominikanska republika. e, da, da, ima je smisla i to. E, e, e. I, i, to, I dobar dio što se tiče Evropljana, odnosno da pre, preciziram švicaraca, čak tamo ih je koji su ono pedofili. Da, da, da, ali to je malo sad dublja poveznica sa svim tim, jer, jer mislim iskreno, ovo je isto grozno onako reći, to sve, ali katolička crkva je dosta povezana sa tim. Meni je to ono, a, bolesno koliko sam, kad sam ja malo čitao o tome semu i, i onak te neke poveznice, to je ono što mi je malo, ono, ne znam što bi rekao. E, s kime, s čime, sa... sirotišta i pedofilija i ucjenjivanje ljudi tak neke stvari. A, katolička ono... crkva je bila povezana, na primjer, ne znam da li ti znaš uh, tu priču sa Roy Cohn. Znaš ko je Roy Cohn? E, nisam siguran. To je malo sad, malo dublja tema po pitanje. Znači, Roy Cohn je bio osoba gej, židov, klasika, a u Americi koji je bio politički ovaj konsultant, jel, kako se to kaže, uh savjetnik, jel, a, Reaganu, Eh, raznim tim konzervativcima tamo kako da dobiju nekako te izbore vama tamo i također on je bio jedna ti osoba koji je ucjenjivao ovog Hoovera eh, eh, vođa FBI jel a mhm. uglavnom on je znači on je on ti je Roy Conti je tehnički otac te, onak ne ono otac Tosora nego mislim ono predak e, Jeffrey Epstina Roy Cohn je radio ono što Jeffrey Epstein radi sad, što je Jeffrey Epstein radio do sad. Znači on je jednostavno dovodio klince i djecu a, i klinke isto, ali ponajviše klince, ono, djecu i pedo, znači to je ono, ili pedofilija, homoseksualnost, na razne te ljude kužiš i onda ih jednostavno ucjenjivo na taj način da, blackmail. Blackmail, znači, ali onda, na primjer, jedna osoba s kojom je on surađivao je bio onaj kardinal, onaj Fulton, onaj poznati kardinal što ima uvijek, što onak onaj, ovi tradicionalisti onak njega uvijek nekako guraju i furaju i tako ono u američki neki tamo biskup, šta ja znam, Fulton. Jel? E, on je... a bio je povezan s ovim trafikerom djece, a? Znači, da, jer je jer je imao sirotišta. <laughs> Da, da, e, e mogu li se ja sad nadovezati? vi znate, ovdje ne pričamo ono što se kaže ovjeri sve i ja uvijek branim kršćanstvo i sve, ali uvijek ću biti realan ne reći neke stvari. A, oni trenutno, ne znam imalo u Hrvatskoj takvi scena, ali evo bliže meni, to doslovno baš blizu, gdje <laughs> u Četluku, u Četluku, znate, oni bilo Sveti Josip se zvalo I ja sam već spominjao ovdje u četu taj, kako rekao, neki liberalni pristup crkve i toga, odnosno popuštanje na neke da, stvari. Njemačka je to. da. Da, da, E, i uglavnom, znači, tip ne, ne, ne znam ga sad ni imenovati, lako nađete na netu, uglavnom vodi je siroti još sve za djecu i smatra se da ima čak možda i dokazano ako stoji nešto žrtava. Mm. Znate. Ali ono, ne, dokazano je da je, ne zna se li podvodio ih drugima, znate, da. ali, ali, ih je osobno iskoristio. Da. osobno ih je iskoristio. Ali pa to se da je ono to... u početku moglo riješiti, znate. Već opet se vraća na to, oni to kako bi rekao, ajde da, da ne izlazi odavde, što se kaže, ta četiri zida pa pokušajmo riješiti, da se zastane na nekom problemu i ono, ignorira se, pa to postane sve gore i gore. Uglavnom časna koja je isto vodila, ono, nije djeci dala, ono, praktički ona ima maltretirala time što bi ih, ono, karikiram, ucjenjivala da šute i sve da tako ne govore, nije to ured, a ona ono nije gledala da poduspe nešto da istraži jesu ko je tu u krivu, ko je u pravu, sve će. Da, da. E, to, je istina, ali ja, ću uvijek reći, boli me briga kosi, si, da si svećenik ili ne znam šta, za mene za takve stvari to, to smrtna kazna ide, to je za mene. <clears throat> da, to ja mislim, je apsolutno neoprostivo, nema To je nešto, jer na kraju krajeva, znači, ti stvaraš, ti satim stvaraš nove pedofile. To je samo začarani krug, jer, ono što se događa je za ono, za one isto koji ne znaju, ali bi volio da se to znači sazna, da se to skuži, da su homoseksualci velikom većinom bili napastovani kao djeca i da su, da je stvar što se tiče pedofilije... E, ono, to ili ono kucarnaca, nedostatak pažnje od roditelja, odnosno oca. Oca, nema oca ili jednostavno isto jedno od tih načina koji uopće postaju isto gej. Ili nedostatak pažnje ili zlostavljanje ono Zlostavljanje, pornografija isto jedan veliki dio tome svemu. Da, sve zajedničko da imaju trigger, znači nije to samo jedno nešto tako je, Tako je, ono što želim reći je da onda ti ljudi su koji ujedno ja bih rekao, kako je stvar kod pedofila, znači da su sami bili napastani kao djeca, da i onda i oni isto napastaju i dalje, tako je i stvar kod homoseksualaca. Znači, svi mi ljudi imamo jedan način, kako bi rekao... Patologije. Ne, ne, ne, želim reći načina... Nek evolucijskog, evolucijskog, evolucijskog napredovanja, znači imamo način kako se razmnožavamo. Svi imamo načina. Jel? Ako ima, ako postoji način, to ćemo napraviti. Ali gevi nemaju to. I način na koji se oni razmnožavaju je s time. Oni napastaju djecu. Znači... neki, da. Dan, neki sam vidio, evo sad ću ispričati ove dvije stvari. Uglavnom, neko je izjavio, čak mislim da je ovdje u grupi objavljena slika, kaže stavite na otok 10 muškaraca i 100 žena, zatećete ćete pun otok kasnije, puno ljudi za 50 godina, kaže ostavite deset muškaraca i deset transeksualaca, samo ćete naći kosture. A, Tako, ali dobro, to je, onaj, stvar... take, to je ono kao onaj primitivni način, što je onako i Royce isto govorio onako. Homoseksualno smatrate bolešću. Pa bolest, znaš šta je već bolest, pa <laughs> Pa bolest je, ali znaš šta, šta ću ti ja reći, to je stvarno jako dobro Royce rekao, a da nije ni znao vjerojatno. Da, da, mislim. Ali stvarno radi, se, radi se o nečemu E, ja čak ne bih rekao da je mentalna bolest, koliko je duhovna bolest. I imate, ovaj, ako potražite malo pra internetu, naći ćete svjedočanstva ljudi koji su se uspjeli izliječiti od homoseksualizma. Postoji mali postotak, molim? Naćeš svašta po tom pitanju. Da, al da. E, postoji mali, mali, jako mali broj ovaj, e, stvarno ono tih e, bioloških genetskih anomalija koji su od rođenja... Ja mislim da ne postoji. Ja, mislim da ne postoji to. Moguće i da ne postoji. Mislim, stvar je o tome što službena znanost tvrdi da je da, homoseksualizam u nekom postotku po, pronađen ono, i primijećen kod nekih životinskih vrsta, ali nebitno. Stvar je u tome što većina današnjih e, homoseksualaca, mislim, e, pogledajmo samo statistike, broj raste onak iz godine u godinu, ali zašto? Pa to se perpetuira kroz medije, kroz pop kulturu, kroz školovanje, kroz odgoj i tako dalje. Zato što je ko cool, tako je, znači to je e, doslovno ono... samo za, nije ni samo zato što je cool. Kad gledate, mi smo malo konzervativni, aj recimo točnije Hrvatsko, aj oni, i kad se nešto promovira, promovira, taj što je šutio, što se kaže, oni izađi iz ormara, što je bio ormar, ormaru, znaš, bolje će se osjećati, doslovno će izaći iz ormara, i onda izađe jedan, pa dvojica, pa četvorica, pa osmorica, šestnestorica, znaš, trideset dvojica, i tako dalje. znači, čemu ovaj, ti se radi sa homoseksualizmom? Čekaj, misliš ovo, jel? Što ne iziđu i kažu, ja sam pedar, pedar. <laughs> E, to, to, to, to, to, to, to, Ne, ali, E, šta ti ljudi vole? Vole ti ljudi, ovaj, bili oni bez obzira koje orijentacije, seksualne, kojeg, e, možda duhovnog, religijskog opredjeljenja ili bilo gdje da se nalaze na političkom spektru, ljudi su egoisti i vole osjećaj moralne superiornosti. Mhm. I kada im se nešto koji servira kao ajde učini to i to, e, pljeskat će ti, bit ćeš hrabar, ispašćeš hrabar, ćeš borac među pravednima i tako dalje. Ljudi su spremni ići e, ovaj, u totalne degeneracije radi tako toga. A znaš šta, a znaš šta, šta ću ti reći, znači to je nešto što je, kako bi rekao, to traženje, prihvaćanje u društvu i vamo Da, tamo... pičke jebate, ono ne debili jebate. Ali ja želim ono. reći to prihvaćanje u društvu i vamo tamo, ali to je europska vrlina to nije nešto negativna stvar, to je kak se to na engleskom bi rekli kao virtue signaling, jel? Samo e, što je, e, ali, onda opet, to je korumpirano. Znači, korumpirali su naš e, mehanizam, to, je ono što je meni. Da. Korumpirali, su parametre po kojima tražimo virtue signaling, ono, znači tražimo ih na, tražimo to po krivim parametrima, po krivim vrijednostima, jel? Tako je. Znači ono što, ono što je u stvari a, bi trebala biti čast i, i ono što bi trebalo biti neko časno i ponosno ponašanje a, su pretvorili, su napravili su na, na, na degenerično, na nešto drugo. I obrnuto, jel? I obrnuto, ono je degenerično su učinili, da. E, mogu li još znači- nešto reći? Uh-huh. Mhm. Ne? ja Uglavnom, što se ti... E, samo malo, e, s nama se nalazi ovaj... Imamo šumove na međunarodnim vezama. E, samo malo, s nama, se, e. je također e, osoba koja zvuči kao Srbin, izgleda kao Srbin, ali je samo Hrvat koji voli <laughs> povijest, posebice 20. 20. stoljeća. S nama je Stojko. Stojko, reci. <laughs> da, ovoga, a mislim, to ti je najbolji primjer ovo zadnje sad kad je bilo u medijima, onaj dečko iz Zagreba kad je kao ono oblači kao neki goblin, ovo ono, jel, mislim da se Petar zove, ono, uglavnom... A, da, vidio sam slike, da, da, da. E, da. E, ali kuša, čemu je caka isto, na primjer, pozadinsku priču niko ne pita, a mhm. dečko je samo par komentara na Instagramu rekao kako u biti to njegovo odjevanje, ta njegova seksualna orientacija dolazi iz odgoja njegovih roditelja prema njemu. Tako je. I osjećaja neprihvatljivosti u društvu i u samom kući, u domu, otkud dolazi sve. Ono. Je, ali, ali ja ću isto reći, kažem, jebe što, koliko je puta bilo događalo da se joj roditelji me ne prihvaćaju vamo tamo, mislim, od uvijek postoji taj jedan Pobuni, pobunjenički način razmišljanja tineđera. To je od uvijek postojalo. Ne, ne, ali, ja želim reći taj, ali, ali, znači on je kao pobuna od roditelja vamo tamo. Znači želim reći jest, on je s te pobune došao do toga. E sad, kako je došao do toga? Jer to je mene, to je mene što mene tako jako i živcira i žalosti kada ja, kad, sam bio, znači kada nisam imao curu. I onda kada sam ono, bio si beznadan i ideš na ove, ove e, dating sites, jel, znači ove Tinder, Badu. I Badu, na primjer, Badu za razliku od Tindera... Moj postao. Aj, dobro, mislim, nisam došao na Grindr. <laughs> pošteno, pošteno. Ali uglavnom, Badu, znači, za razliku od Tindera, Badu ti traži da ti napišeš da li želiš imati djecu, da li imaš djecu, da li ne želiš imati djecu, a, koji si spol, koja si seksualna orientacija. I koliko sam pa ja... Pa vlasnik Tindera je židov. Dobro, to znam, to znamo, ali ja samo želim reći jest, mene ono što je meni E, padne ti nek, listaš po tim svemu i gledaš Badu i gledaš koliko klinka od 18, godina i 19 godina i tak dalje koje se klarificiraju kao e, demisexual, pansexual, transsexual, uh, koji imaju djecu, onako sa 18 godina 19, znači samohrane majke. A, ja gledaš rekao, koji kura se događa, gdje si ti čula? za pansexual, demisexual i takve neke stvari. U Hrvatskoj, u hrvatskim, ja ću reći u hrvatskim nekako medijima, pa čak ću reći u školi. Nisi pa vjerojatno isto di ti, Luka je. Pa ja, tako je, tako je. Znači, preko YouTube-a, Twitcha, iako ja nisam, ja sam čuo za te stvari preko politike, jel? Dok, ali, na primjer, ja znam, jer sam isto bio dio te internet kulture, i onda ja znam, na primjer, gdje šta vodi, ko šta promovira i, mm. i, ono mogu već nekako procijeniti te youtubere, twitch streamere i takve neke stvari koje promoviraju tako neke gluposti kao normala. Razumiješ? I to je meni onda to se pokazuje kao normala ili onda nak klinci imaju svoje obitelji i roditelji su im zajedno i, i onda oni čitaju sve te priče i razmišljaju kako je to grozno što sam ja normalna što ja nemam nikakvih psihičkih problema, što su moji roditelji zajedno i jednostavno onda sve te degenerične pizdarije i probleme što ljudi imaju jednostavno postaju cool i to onda klinci prihvaćaju. Pa istraživanje je pokazalo u Velikoj Britaniji, na primjer, oko transseksualaca što školima, što se klinci prikazuju vamo tamo. Skoro svaki transseksualac, taj, mislim transseksualac, ti koji se kvalificiraju kao tranzićima, jel? Zna još neko ko je transseksualac. Znači nemaš, nema nikako Ma, da to je sve furka, to. Je, to je sve... Tako je, ono. nema nikako to da sve to... treba, na šta to, na šta to treba, to treba sve ovaj... Doslovno banalizirati, jer to i je za banaliziranje, to su onak brije stare 10, 12, 13, 15, 20 godina u naj, naj, naj najstarijem, najoriginalnijem slučaju, Znači, to su izmišljotine ove postmoderne pop kulture koje nemaju blage veze niti sa prirodnošću ni biologijom. Tako se to tome treba i pristupati. Jel? Da. Znači, ovaj, ljudi žive, pogotovo u današnje doba, jebi ga, kratak attention span, instant da. gratification, TikTok. Ovaj, izgubili smo, zamisli ono, mi se nalazimo, nalazimo se u stadiju čovječanstva i naše civilizacije, e, kada pričam na taj način i kada to spominjem, osvrća se na našu europsku tradiciju, na naše europske ljude, bijelce, arijevce, mhm. jel? Znači mi smo u stupnju trenutku civilizacije kada se ponašamo kao recimo da postoji kolonija mrava, i umjesto da zajedno stvaraju koloniju dalje, odjednom je svako počeo vući na neku svoju retardiranu stranu. Ovaj želi biti osa, a mravije. Ovaj želi postati bijeli mrav, ovaj želi postati plavi mrav, mhm. onda ovaj tu je našao neki cvjetni sok pa ga počeo pit pa je poludio, ono, nadrogirao se, kuješ. Znači, izgubili smo neku, neku homogenost. Kao, ja, ali volio reći, volio reći da ja bi onako volio reći da postoji uvijek neka ruka koja baca te ideje i jedan put samo baci neku Naravno, drugu kraljicu, koja ruka? ruka koja ti <laughs> daje osjećaj posebnosti, osjećaj uzvišten, ono, osjećaj special snowflake i to, jel? Znači mi smo doslovno ono, prdac u vjetru u odnosu na milijune godina ove planete, a rekao bih i našeg, našeg postojanja, jel? Znači mi, mi moramo živjeti onako kako su živjeli naši preci, a to imajući u vidu buduća pokoljenja. Mi se kao civilizacija ponašamo kao da smo mi jebote, kao da je svijet počeo i završio s nama. Tako je. To su I nam I onda, onda jednostavno, a kada već govorimo o Hrvatskoj recimo, onako gle, e, ovo prije 90. to nemojmo uopće ulazit, nego nemojmo i gledat uopće ili jednostavno to je sve loše. E, Desničar će reći komunizam, e, Jugoslavija... Ma pa to je dio naše povijesti jebate, pa to smo mi ili, isti ljudi, ista krv, ili, ili NDH, ili NDH, ili, ili desetljeća i stoljeća prije svega toga, onako, to je sve samo povijest. Ne, to su naši preci. Ti, ti, te geni, taj krv, još uvijek u nama, pa tak, i čak i ta memorija, to je nešto što sam želio s tobom pričati Indrid, što sam eto vidio Znači, pričao sam sa majkom oko, oko pitanja djece, imena djece i tak neke stvari. Ja onako iz zebancije kažem, e ja ću uzet slavensko, znaš, ono baš slavenska neka imena, onako Vesna, Davor. Znaš. Da, Vesna, pa ja bi isto, ja bi htio svoju, ja sam, ja sam već dugo želim svoju kći jednog dana, ako Bog da, mislim da bi je nazvao Sonja. Sonja, ja ne znam kako je, ali glavnom ono što želim reći je sljedeće, ja sam kao to rekao, ali rekao idem ja vidjet, idem ja vidjet e, imena, znaš, na, na internetu slavenskih bogova, znaš, je to, i onak hrvatske mhm. mitologije. I ja onda nisam baš puno našao, jer onak ima malo čudnih imena, onak, koje ne mogu mhm. baš, onak, ne, gdje bi onak nazvao dijete Morana, onak, nije baš mi... Morana, pa ima i tih, je. Čuo sam. Ali uglavnom su to neki, ono, disco alternativke. Da, ili onak... Pa dobro, je ova naša sa potjere, onak, Morana. Da, moram. je? Mislim, ne gledam televiziju jer onako, ne gledam Talmud Vision, znaš tako. <laughs> Talmud Vision. <laughs> ali, ali ovaj, ono što je bila situacija jest, ja onak čitam dalje o tom članku i sad kaže, da li je naše moderno slikanje uh, svetog Ilije proroka bilo pod utjecajem slike uh, Peruna? E sad, ja ja to onak, kad sam to čuo, onak, hmm, onak zanimljivo. I onak, onda ta ideja o genetskoj memoriji mi je onda još više mhm. upala onako u glavu po pitanje, znači, Peruna. Za one koji ne znaju, Perun je bio glavni slavenski bog, to je nešto što bi mi nekako povezali sa nordijskim torom, ono, onaj lik sa čekćem grmljenjem. Ne mislim ona gej verzija ovaj što Hollywood prikazuje, nego mislim Znači baš... Dobro, uh, dobro Hollywood verzija je ono švedski hobić. Ma tako, dakle. je. Da, doslovno švedska akcija. Uglavnom, ovaj, mislim ček da se podsjetimo ono, zovu ga u narodu Sveti Ilija Gromovnik, jel e, da? E, točno to. Točno to. Sveti Ilija Gromovnik. Ovaj, on je postojao baš kao svetac ili... Ili je... Da, Ilija, je postojao. A mislim, iskreno ja se ne sjećam tog predmeta, to će ti biti iskreno realan, mhm. a koliko, koliko mi nekako kužimo, a, koliko crkva vjeruje, je. E da, sad, jer ono, mislim sumnjam da se samo tako ono pre, pre ono transmutirao u neku metafizičku, jer da on je jedini, neko, drugo, jedan, neko drugo tra... da, Ilijat je jedan od, od, od ono, rijetkih koji, su, koji nisu umrli razumiješ, koji su jednostavno samo prešli i otišli na Transcendali ono, u drugu dimenziju postojanja. Tako I, onda, i onda onako kada ti vidiš slike, na primjer, znači Ilija Gromovnik i Perun, i ti jednostavno vidiš, znači, Peruna u, u bojnim kolima, znaš, sa, sa e, sjekirom i, sa, i sa Čekićem, sjekirom, sjekirom, Perun je sjekira, Tor je Čekić. A, i, onda vidiš Iliju isto u, kolima, znači opet grmljavina okolo, onako gledaš pa čekaj malo, pa za ne bi onda bilo očito jednostavno ta jedna, da jedna poveznica, da su možda nekako naši preci e, to naslikali, nisu, nisu ni znali, to pa nisu ni znali. Jer to je često stvar da onako mi dosta s tih stvari govorimo, naši roditelji su govorili, a nemaju blage veze od im to primjerice Baba Da, da imam, imam tim Krampus. u vezi, u vezi Svetog Ilije dok ne odete dalje. Ovoga. Mhm. To je, ajmo reći, neka narodna predaja od moje bake. I kuš, kak sam bio manji, ono, uvijek sam se bojao grmljavine. I uvijek je baka govorila kao, ne boj se, to se Ilija vozi sa kolima svojim. Pa kako on vodi neku rupu ili nešto negdje, je onda tako kao grmljavina nastavlja. Mama mi je danas rekla... Da, to, to sam ja čuo od svoje bake, ali da sad, gled, to, da sad ideš pitati baku, na primjer moja baka, evo, da idem pitati nju sada, mi kaže otkud je to, a si nek to ti se tak veli u narodu. to da, to je to. Jer ne znaš otkud je, ali, ali jednostavno, to je isto kažem, baba roga. Došlo je od njene mame, a došlo je od njene bake, došlo je tako ja i ja pitam mamu, znaš ti uopće šta je baba roga? Nemaju, ne znam. Ja, ja se sjećam kao dijete, znaš ono, pazi Baba babaroga. Babaroga, Roga, ono je isto priča i kada malo ideš dublje i kada malo vidiš kako iza babaroga i to se nek, ok, možda tu ima neke poveznice sa židovima, mora biti. Znači ono mora. Da, velik nos ovo ono. Velik nos, ono, otima djecu, znaš ono. time ti se, tim, znaš šta, time o čemu sad pričamo zadnje tri minute, time ti se u velikoj mjeri E, bavilo društvo Ahne Nerbe u, u, Njemačkom rajhu, u Trećem rajhu. Mhm. Znači, Ahne Nerbe, Ahne ne znam točno jel se tako čita, ovaj, ali znam da se tako spela, je, bilo, je bila kao e, bila podgrana SS-a koja se bavila e, zapravo zajedničkim tradicijama i iskonskim, e, iskonskim porijeklom arijevskih naroda. Znači, ono, istraživali su sve te neke zajedničke, povezivali su germanske mitologije sa ostalim mitologijama diljem svijeta i tražili neke zajedničke dodirne poveznice, da, okay. Da, poveznice. I ono, našli su ih, našli su ih na brojnim mjestima, ono, širom svijeta, i ono, to se dosta tak često i zataškava. Baš su to i onaj proučavali što se tiče tih nekih e, tradicionalnih e, folklornih priča, što se tiče Krampusa, što se tiče Vila, što se tiče e, ne znam, djeda Božićnjaka i tako dalje, jer taj slični ti arhetipi se pojavljuju u ovoj ili onoj mjeri u brojnim ovaj, i europskim i širim tradicijama, sa čak i dosta istoznačnim sličnim imenima, jel? Tako je, da. Ovaj, tako da imali su... Tako je. Da, da, da, i to je ono, to društvo je to proučavalo, bili su, jevi ga, sponzorirani od tadašnje vlade, odnosno Trećeg rajha, NSDAP-a, ovaj, to, je, to je ono, sad u ovoj našoj trenutnoj političkoj situaciji možda zvuči malo nebitno i banalno, međutim, ovaj, mislim da je itekako bitno zato jer e, mi, moramo spo, moramo spoznat tko smo mi, tko su naši neprijatelji. Tako je. I zašto, zašto se to, zašto nam se želi nametnuti nešto drugo, zašto te stvari preživljavaju ovaj, samo u našim usmenim predajama i e, zašto se to više ne njeguje, nego se guraju neke druge stvari zašto se to pokušava zaboraviti. Ako ljudi misle da je to samo zato jer eto, ne samo, jer, to stvar koju je pregazilo vrijeme, da. nije baš tako. A ne samo zaboraviti, nego jednostavno uh, bljate, znači lažu. Da. Jer stvar da, je, znači ja sam gledao sam, jer imam, koristim od Netflix od nekoga, i onda onak bila, mislim se zove Ragnarok, se zove serija, onak, i onda prikažu... Joj, onaj Vikings Ragnarok, ili je? Tako, je, tako je, da. I mm. onda mm. prikažu tu, tu cijelu situaciju kao da je ono stvari oko climate change, kao klimatske promjene, što onak ima u tome nešto, ali onda onak naprave te neke boginje crncima, znaš ono gluposti, onak guraju i naprave to totalno gej. Ja onak, čekaj malo, uh misliš ti da, je, da su naši preci takvi bili? Onak, eh, znači nema toga, to su sve laži. Evo, bilo je jedan video, ne znam da ste, da ste vi kod vas gledao, zove se, kanal se zove Leather Apron na YouTube-u, napravio je mm, kao, a, da li su Grci bili gej. A, I onda on ide redom, šta su Grci mislili o, o gejevima, baš ono, jednostavno, jednostavna stvar je da ta cijela ideja o, homoseksualnosti u kod Grka ili kod naših predaka i vama tamo, to je sve nametnute danas od strane nekih tih ljevičara, liberala, interesnih sfera, sfera koji žele da se to promovira kao da u stvari, pa gle, ti bi trebao podržavati uh, e, Geve i Tranziće i vamo tamo jer vidi Tor je promijenio Jer su to podržavali tvoj predsjednik. Tako je, da, jer Tor je kao promijenio spol. A ne, ne, ne, nije Tor promijenio spol kao da bi eto, on je sad osjeća se kao žensko, nego on je to promijenio spol da bi špionirao, znaš, ono, radi taktički, a ne da bi, znaš, ono, i onda isto... I nije doslovno mijenjao spol, to je recimo kao to je ono kad ljudi dosta često kužiš, na primjer, magiju svode na nešto metafizičko, kao ti sad odjedno možeš bacat munje iz ruke. Ne, ne radi se o tome. Da. Radi se o mogućnosti mentalne transmutacije. Koliko se ti mentalno, umno, možeš prilagoditi brojnim situacijama, izmanipulirati neke situacije. Znači na to se mislilo kada, kada, kada on mijenja spol. Tako je. Znači jel možeš uspješno komunicirati sa ženom, kao što bi žena komunicirala sa nekom prijateljicom. Možeš li to izvesti, jel? Znači jednostavno to su, mislim, ja, mislim, ja ne znam za tebe Indrid, ja nemam nikakvih problema sa <laughs> ženama. ja sam isto dobar u tome, ono. <laughs> <laughs> ovaj, ali o tome se radi, jel, znači, ovaj, ja sam isto dobar. Ovaj, da, meni samo govori jače, jače, ja ne razumijem znači- neke druge. A meni govori malo slabije, e, slabije. E, e, e, to, da. E, dobar, dobar <laughs> <laughs> ovaj, ali, da, da, definitivno, znači, stvar je, ono što evo, je bitno, jest razlikovati od kud izvori dolaze o našim precima i jednostavno znati, ok, da li je to govore sa nekim dobrom željom, da mi jasno i glasno znamo ko su naši preci, ili to govore sa nekom zlom namjerom, da nas, da, na, da kao ubiju našu poveznicu sa našim precima. To je ono što mi trebamo uvijek razlikovati po tom pitanju, jer bitno je, mm. bitno je znati kud potičeš. Pa nema veze ako si ti katolik ili ne znam šta. znači, za one... Zar nije smiješno, ovaj, znači, tradicija, katolička tradicija, za, evo da ja kao propali pop mm. kažem, katolička tradicija je puna poganskih tako reći poganskih a, simbola. Običaja i, i tradicija i predaja. Tako I zašto bi, i zašto, i sad sad trebali odbaciti to? Ne. To nikako. Ne, da ona, pače, ona je da pače, prigrliti, Tako je, ona je, znači, ja znam, ja pratim dosta tih disidenata onako na zapadu koji nisu katolici, nisu kršćani, nisu, nego jednostavno ali slave Božić zato što ne samo da je to simbolika onako kršćana, recimo bijelaca, onako u svijetu, nego jednostavno to je simbolika također pogana. A, to je i opet znači poveznica njihova sa precima. Postani ono što jesi, budi ono što jesi. Ti si bijelac, ti si Hrvat, nemoj bježati od toga. I kao tako, kada ti to možeš uh, skužit, kada ti to shvatiš, onda jednostavno budeš čvršći Otvaraju se nove, nove, nove ono, unlockaš jednostavno nove razine, nove mape, ajmo to tako, reći, da povežem sa gamingom. Ono, znači onda više ne razmišljaš eh, što će društvo razmišljati ili nešto tako, nego razmišljaš što će, kako bi moji preci razmišljali. Kako bi moji preci to prihvatili? Znači, to je ono da ja učinim svoje prece ponosno. I kao tako ide, onda idemo pitanje, znači, uh, organizacije i svega toga. Meni je ono Ja, ja ne znam, evo, ako ima neko, nek se uključi. Tako Mislim, ja sam, neću previše skrivat, nadam se da se ovo ne snima, da neće završiti na, sto, na soji so, stojko, <laughs> ovaj, ali, <laughs> ali ovaj, ja ću ovaj, reći da sam jako veliki ovaj, e, romantik što se tiče perioda Trećeg rajha, ovaj, nsdap pa prije toga. Je li se, da, ovaj, je li se iko ikada pitao zašto i kako su odabrali simbol ovaj, kao kukasti križ, Svastik, odnosno da, svastiku? Da, e, ja sam to dosta onako tumačio i naletio sam na nekoliko teorija i sad ne znam jel, jel koja, ko, ko, koja drži najbolje vodu. Ovaj, zapravo sam donio neki zaključak, ovaj, kada sam proučavao zapravo simbol svastike ovaj, kao taka, što je zapravo religijski, stari religijski simbol. Tako je. ti možda nešto, jesi ti o Ma, tome razmišljao, zašto ja, baš svastika? Ja dosta ti stvari e, čujem, ali nikad ne istražim dok mi jednostavno ne, dođe mi negdje. A tako, na primjer, mm. pitanje svastike je bilo da... aha, Goj, Goj pita zašto je mutan. Uh, čekaj, uh, show <laughs> imamo. ali, cirkus imamo. Da, ali, na primjer, svastika je, ja sam čuo više puta kao, a to je stara tradicija i vama tamo, to je stari neki dio naše povijesti, europske ili njemačke, njemačke povijesti, vama tamo. I onda malo onak izađu mhm. ti slike i onak starih, ne znam, gdje su radi ove lonce ili kak se onak, lončarenje i tako. Da, ovo, da, da, da. Ja nađeš tamo svastike, onak, onak... Iz Rima, iz rimskog, iz antičkog vremena. I onak, aha, ok, zanimljivo. I onda onak, ok, uh, Hitler salut, uh, Hitlerov pozdrav i vamo tamo. I onda skuđiš, ne, ne, Hitlerov rimski pozdrav. ok, rimski pozdrav, što to znači? Ono, to je meni je jako, jako zanimljivo po tom pitanju gledati u stvari tu poveznicu s povijesti, na primjer, Trećeg rajha, što su oni uvijek nekako vukli. Ili, na primjer, isto, a, Sonnenrad, znači e, Crno sunce. Isto. uh Ona gledaš, ha, ok, zanimljiv znak, njemački, i vamo, tam onda skužiš, pa čekaj malo, pa imamo i mi nešto tak slično tome. Onak, kolovrat. Onak, da. kako pa, zanimljivo, zašto je to tak prikazano? Pa zato što jednostavno a, naši preci su jednostavno bili povezani sa svijetom. Oni nisu imali neke te koje smo mi imali sada, koje imamo ono, kroz povijest, nego jednostavno su imali prirodu. I onda, I onda njihovi bogovi su uvijek bili prikaz prirode. Tako je, prirode, prirode, simbolika prirode, također... Pa i sami ovi kao arhetip, božanski arhetipovi tipa u vidu Peruna na, u vidu e, Tora, znači- Odina, Fenrira, Freje i tako dalje. To, su sve zapravo alegorijski prikazi prirode ovaj, kozmosa, kozmičkih događanja, ovaj planetarnih događanja, ovaj, samo tako da bi se to bolje približilo puku, jel, znači pučanstvu, da li su tome neki onako e, neku dimenziju ovaj u, ljudskoj paradigmi, da se to bolje poveže, nemam pojma, ono, e, ne znam, e, ono, Odin pumpa ili recimo Zeus na pumpa Geju, Zeus je sunce, Geja je zemlja, i što se dogodi, rađa se život na zemlji, zato jer sunce daje energiju zemlji, Ko, na kojoj se stvara život zahvaljujući toj energiji. Jel sve što neki alegorijski prikaz. I pa onda, kada vidiš pričamo... i grčke, na primjer, bogove ili, ili na primjer, rimske bogove kada vidiš, na primjer, bogove rata ili bogove isto grmljavine, neba, sunca, mjeseca. to su sve nešto što ljudi vide i pokušavaju objasniti kako to funkcionira na taj neki način pomoću bogova i, i ono nekako, kako bi rekao, ljudi ne poznaju, ne razumiju. I onda daju, daju moć. Da, kroz koju ko, doživljavaju to, pokušavaju se protumačiti, ali kroz, na, na, u krivom kontekstu. Metaforičku, da, meta, kaj bi rekao, da. metaforičku i metafizičku način uh, shvaćanja toga da. svega. Da. Je. Um, I ono ovaj, da bi se, da bi se ono, kao da bi jednostavno da bi to u potpunosti shvatili, počeli živjeti svoju vjeru pod navodnicima, jel? Da. Ovo, ovaj, mi moramo shvatiti, na, mi moramo dokučiti na koji pravilan način se to treba shvaćati, jel? Tako je. Isto tako nemam pojma. I danas, ali kako, kako bi mogao onda, mogli onda to nekako preoblikovati, takve neko razmišljanje danas? Ja mislim... E da, a Luka, ti, kako se zove, ti si pomenuo Tonen radi ovaj, kak se zove, sa, usporedio si ga sa kolovratom, ali ti, čak imaš, ti čak imaš čistu svastiku, znači odmah nadohvat ruke tu pored Zagreba, ti Indrici bio tamo. Je, u Da, gore, da. da. i ono, da se ali to je, ali to je katolička svastika, to nije nešto... <laughs> Da, da, <laughs> ajde <laughs> To je, ovaj, mislio sam pitat gore onda, baš sam bio vrijeme misa ali nažalost nisam ovaj, uspio ovaj, doći do njega, popa o tome, jel zna nešto o tome, šta bi to moglo biti, ali baš man, ono, iskreno sumnjam da bi mi znao nešto e, konstruktivno odgovoriti. Ono ovaj, ono čini da je... Ono što sam želio reći uh da, što je, što je ono onda tu tehnički bitno, zašto, zašto je bitno da mi gledamo svu tu povijest i našu poveznicu sa nekako starinom i svime zato jer postoji, zato jer postojalo nekad, odmah ću te prekinuti, zato jer je nekada u davnini, u nekad drevna vremena, prije nego što je judaizam uzeo maha, na svijetu je postojala, na ovoj kugli zemaljskoj je postojalo ono što u kršćanstvu se prikazuje kao edinski vrtanje, tako reći. Postojala je civilizacija koja je živjela prema prirodnim načelima, prema zakonima prirode, prema božanskim načelima, prema onome što su u Trećem rajhu zvali Lebengesetzlich. To znači <laughs> život prema prirodnim načelima. Znalo Malo smiješno zvuči, ali je lebengesetslih. Ovaj, postojala je ta civilizacija, živjeli su u miru, bili su rasno osvješteni. Tako je. Ovaj, svaka rasa živjela na svom području, na svom teritoriju Ovaj, I ovaj, svaka je prosperirala prema svojim mogućnostima, prema svojim genetičkim dosezima i potencijalima. Jel? Ovaj, međutim, ovaj, i o čemu se radi? mi zapravo svjesno ili nesvjesno težimo da se s tome vratimo. A postoji isto tako i agenda s druge strane koja to koči. Jel? Ovaj, I upravo to su htjeli rasvijetliti ljudi u Trećem rajhu. Htjeli su rasvijetliti o čemu se radi, htjeli su vratiti božanski princip ovaj kao neki zakonodavan princip, mhm. ovaj zakon prirode da bude najuzvišeniji. Ovaj, svastika je simbol toga zašto? Zato jer... Eh, Zato. <laughs> Zato, zato je. <laughs> Zato. a ne, ali, ali ja iskreno ne, znam, a, ljudi su više puta nak, na internetu i vama tamo pokušali skužiti, e čekaj, pa koje uopće je značenje svastike, koji je onak simbol, šta znači to? Ali onak niko Ima ih više, znači u, u Hindusi govore, Hindusi, hinduska religija, odnosno Sanatana Dharma je najstarija živuća paganska religija, znači ona koja ima velik broj sljedbenika dan danas. Jel? Na stranu to što su to uglavnom oni subhuman indici. Ima i bijelaca koji su i dalje pratioci, odnosno na tane Darme, što znači vješna istina. Misliš ti, jel? Ovaj... sad ne. <laughs> ti misliš, jel? Pa, znači ja se ne mogu svrstati, zato jer ne poznam tu religiju dovoljno dobro, ali ono, ali mislim da ono, s obzirom da je stvarno najstarija živuća paganska religija. Što to znači? Najstarija autohtona religija još uvijek netaknuta od judaizma. Jel? Ovaj, radi se o tome što u, toj religiji, u tom duhovnom učenju smatraju svastiku kao prikazom neke božanske moći. Međutim, isto tako, ovaj, svastika je e, prikazana, više puta sam to šerao u grupi, taj prikaz, tu grafiku, znači postoji zvijezda na nebu na sjevernoj hemisferi, to je ova naša europska hemisfera. Ta zvijezda je polarna zvijezda, odnosno zvijezda sjevernjača, odnosno Polaris. To je jedina zvijezda koja kroz godinu, kako se, kako se zemlja okrene oko sunca, to je jedina zvijezda koja ne mijenja svoj položaj na noćnom nebu. A jedina, od ne znam koliko njih. Molim? To nije zvijezda. <laughs> koja? Polaris? Da, to nije zvijezda. A, kao plot twist, to nije zvijezda. To plot twist nije zvijezda, to je Venera. <laughs> da. E, nije to zapravo Venera. Da, da, da. Ovaj, to je, Venera je nešto drugo. Venera je najsjajnija zvijezda na nebu, ali zato nije, nije zvijezda, je, nego je planet. Okay, da, dobro, to ti je to. Polaris je nešto drugo, zvijezda si je nešto drugo. Ovaj, I ona ne mijenja položaj. Mhm, mhm. Ali, ovaj veliki medvjed kruži oko nje, zvježđe velikog medvjeda. Vjerujem, ako je neko išao na izveđače, a i ako nije, ako je gledao avanturističke američke filmove, onda možda zna kaj je to. To je zvježđe na nebu, koje se kroz godinu kreće oko zvijezde Sjevernič. Mhm. I na zimski solstici, ljetni solstici, proljetni ekvinoci i jesenski ekvinoci. U ta četiri položaja on veliki medije čini savršenu svastiku sa zvijezdom severnjačom u sredini. Hmm. Plot twist u cijeloj toj priči je taj što je to primijetivo jedino u krajnje sjevernim krajevima svijeta. Ili Sibira, ili Skandinavije, ili Aljaske, ili tako dalje. Jedino u tim krajevima svijeta. Na južnoj hemisferi, znači južno od ekvatora, E, ne vidi se ni polarna zvijezda, ne vidi se ni veliki medvjed, ni išta tako, jel? A iz nekog razloga simbol svastike je prisutan na svim stranama, na svim kontinentima, između ostalog i u Indiji. Sad, pitanje je kako je taj, taj ovaj, e, simbol tamo završio. Mhm. Isto tako, razni vetski spisi ovaj, e, zapravo spominju invaziju sjevernih naroda na poluotok e, Indije, gdje su osnovali da, kraljevstvo, carstvo <laughs> to je već, to je već, onda ono, sad govorimo o, mitologiji, a, kak se zove, hipoborije i takve neke stvari. Što onak meni je, kažem, ja, ja ne znam ništa posebno o tome, ali mi je jako zanimljiva ta cijela teorija. Ali ono što želim reći, ajmo malo zaključiti nekako lagano. Znači, ok, znamo cjelokupnu tu povijest, recimo. Znači, prošli smo je sada i, mm. i, i jako mi je zanimljiva ona. A, e, ali postavlja se pitanje, da li je zemlja okrugla? <laughs> ja mislim da je, samo što je šuplja. Ej! e, pravi plot Tako je, tako je, tako je. Ali ovaj, pitanje je, gdje možemo... <laughs> Na kornjači, da, tako. Ali, ali ne, što im reći jest, ok, znamo našu povijest i zašto je bitno gledati takvu neku povijest, jer ljudi će reći pa gledaj šta to ima veze sa nama, to je tada bilo, ili to je treći rajih, ili vamo tamo. Znači bitno je, jer kada mi dolazimo u kontakt sa raznim ljudima van naše države, van našeg kontinenta, van našeg svijeta, Znači, kada mi govorimo o ljudima, o Nepalcima ili Indijcima ili svim tim ljudima kojima je Jura nazivao Niger, jel? Znači, <laughs> ali, ali znači, svi ti ljudi koji, koji jednostavno su dovučeni ovdje od stranih ljudi, jel? Doće do pitanja, i već sada dolazi do pitanja, kao što je na zapadu već više puta dovođeno u pitanje, jest da one osobe koje žive ovdje, koje dobiju papir, su Hrvati. A mi kažemo ne. Znači nama stoka, znači krava rođena u kokošincu nije kokoš. Znači to je krava, bez obzira gdje je rođena. I znači nama papir ništa ne mm. znači, nama je bitna ta povijest. Da ti imaš poveznicu sa tom, sa tom zemljom i da ti imaš krvnu poveznicu, jel? A, kako se mhm. kaže to na njemačkom, blut and, ono, und nešto jel? Blood and soil. E, da, krvi tlo, da. Krvi tlo, znači da imaš poveznicu sa ovom zemljom, da imaš poveznicu sa svojim predsima, da to nema veze što su indiciji i vamo tamo, nego uvijek je i onda kao tako ti možeš razumjeti da i drugi isto imaju neku poveznicu. I ti možeš vidjeti, ej, ovaj narod koji nama stavlja sve te neke gadne stvari na naš narod, truje nam, jednostavno baca otrov na naše društvo. Ej, ajme malo vidjeti povijest njihovu i povijest našu i vidjet ćeš da su naši preci imali iste probleme sa njima kao što mi danas imamo. Samo što je razlika što oni danas danas ti ne znaš ili ne smiješ o tome govoriti jer imaju preveliku moć. Ali i tada su imali. Opet se u krug. Jer nešto... Znači, hoćeš reći da je ovoga, u rasnim zakonima NDH cigani bili spomenuti, jer oni nisu Hrvati, jel? Tako je, nisu Hrvati, ne. Nikako, to su Romi, da, to si iz Rumunjske. Ej, jebi ništa, <laughs> dečki, vidimo se, braćo. <laughs> Živio, ovaj, ne, stvari o tome, gle... Znači, ono što želim reći je ovaj. da je bitka vječna, da se uvijek ciklus radi ali da je bitno da. je samo malo drugačije, drugačija je situacija danas nego što je tada bila. I zato je bitno uvijek gledat povijest, ali usredotočiti se na, primjer, danas, sa tim znanjem usredotočiti na danas i na način na koji mi možemo nešto napraviti. I sada je to pitanje, šta mi možemo danas napraviti? Znači, a, da li možeš biti reakcionar ili revolucionar, kako se ti rekao Indri? revolucionar, međutim to je ono što sam sad stavio nakon par dana aktivnosti u grupu sam stavio prvi post e, kao nešto sam šerao, a to je bilo kada sam bio mlad htio sam promijeniti cijeli svijet, kada sam skužio da to ne mogu onda sam htio promijeniti svoju naciju. Kada sam vidio da a, ni to baš ne šljaka, ali sam odlučio promijeniti svoj grad. Ali onda sam isto tako nalazio na probleme, pa sam krenuo mijenjati na svoju obitelj. Ovaj, tek kad sam postao star sam shvatio da jedino mogu mijenjati sebe. A onda sam počeo i shvaćati da kada promijenim sebe mogu utjecati na svoju obitelj. Na mhm. Da primjerom sa svoje, svojom obitelji mogu utjecati možda na našu zajednicu. A da zajednica u nekoj većoj mjeri može utjecati na narod, pa onda i na cijeli svijet. Znači mi moramo biti revolucionari, ali ovaj, to znači da moramo krenuti od sebe to, to je, je ono, rekao ono, nedavno onaj, onaj... onaj Srbin rekao, ovaj Gandhi. <laughs> budi, a ne, mislim je rekao, mislim nije Srbin, ali rekao je budi promjena koju želiš biti u svijetu koji to je odlično, ne ja pojma, ja nisam baš neki Gandijevac, ovaj, meni da, on, on, on je malo piskas, pičkas, da, znam. <laughs> da, svaka njemu čast, ali je, da. M je indijac, M nije naš, mislim šta će se M onako kaže, ajde, ja ću samo sjediti ovdje, a vi meni gazi me onako, ono, daj mu. Da, da, da, da, da. Like, gordo, Gordon ovaj... bitch, znaš, ono, odjen malo, daj, Pori se malo, jel? A, to je rekao nedavno ovaj Jim Roberts, onaj lik od uh, e, Tomasa Sewella, onaj friend. Ne, Vidio sam, da, i to isto. Ali, da, znači naše, naše su opcije ili revolucioner ili reakcioner. I sada, da. Koje ja znači- mislim, u svakom, u svako doba godine je najbolje biti revolucionar. ono. Znači, kreneš od sebe, su... kreneš od sebe i stvaraš zajednicu uh, laganu. Znači ljudi koji su istomišljenici i na taj način, ajde da neko ljepotu, da samo kažemo koja ljepota ti zajednica vama tamo. Znači mi smo stvorili neku blagu, blagu zajednicu ovaj, unutar, unutar ovoga svega. Gdje jednostavno eto, imamo ljude na koje se možemo osloniti jedno na drugoga i nalazimo se na piću, družimo se, pa evo imamo i neke blage recimo tako akcije ili nešto tako koja je ljepota toga jest da ti možeš slobodno, bez ikakve zamjerke, govoriti što ti misliš, osloniti se na jedno na drugo i razvijati se najbolje što možeš, jer drugi se isto razvijaju. Kada, ti, kada se drugi razvijaju, onda jednostavno, kako bi rekao, imaš pritisak taj imaš taj jedan pritisak da želiš i ti biti bolji. I to je ono što, što je da, dio naše da. Pozitivna neka, pozitivna, pozitivna neka motivacija, e. odnosno pozitivna, pozitivna kompeticija. tako, tako, je, to je, onaj, to, je onaj, to je onaj virtue signaling što smo govorili, što je onak istinski, što je istinski europski, ali je, ali pokvareno. Mm. Ali mi želimo ono pravo Korumpirano, da. tako je. Ono što je istinski tako. I sad evo, ali evo, što, se, što možemo ovako govoriti, jer da je bilo, bilo je znači ljudi iz naše ovako grupe i to sve koji su jednostavno došli i rekli idemo se organizirati. Znači oko Juraja idemo nešto napraviti i tu je onda par ljudi, par grupica se okupilo, napravilo je transparente, barem nešto. Da ljudi zaista počnu govoriti o tom, jer stvarno nije fair, znači nije fair da ga je sistem toliko tlači. Jel, možemo mi reći, govoriti, ala, a loše je nešto učinio i loše je nešto rekao i vama tamo, ali ono, ali da do tri godine zatvora, pa jesi mi, jesi normalan. Znači, to je meni nešto Puno veći kriminalci, puno, veći, puno veća stoka hoda slobodna, ne samo to, nego im se daju i prostori u medijima, puno većim lažovima, puno većim kriminalcima, puno većim su nasilnicima. tako je, ono što da su meni veći kriminalci, ti ljudi koji su doveli te ljude ovdje, nego, nego on koji je rekao neke riječi. Znači, da, ova, ja, ja sam upoznat, da. Jer stvar je, stvar je, želim reći da to su ljudi koji zaista mijenjaju društvo, ja ću reći uvijek, na gore. Zato što ti mijenjaš sliku demografsku, kulturološku, rasnu sliku. zbog čega? Zbog love. Zbog love, ali ja ja neću samo staviti financije tu. Ja stvarno neću samo financije staviti. Ja mislim da je tu isto i zlobna stvar. Znači da je to isto zlo. Da ljudi iz, iz naravi nekada to rade. Možda, možda ne ti biznismeni. A čuj, gle ovak, da, da, da. Ali, ne biznismeni, ali, oni koji to orkestriraju. Tako je, agencije. Da. Gle, ovak, sad, e, o čemu se radi? Ti imaš ljude koji su lodi za lom, imaju nešto kapitala i žele to uložiti do pura frajer ovdje stone, e, stone palaca zato što će na svakom uzeti 1500 kuna mjesečno, evo, bubnuo sam. Ti ljudi nemaju, nemaju u glavi, jebem ti mater, sad ću razjebat arijevsku Hrvatsku, ovaj, sjebaću kulturu, tradiciju i sve što teče od stoljeća sedmog i ranije i to. Ne, ljudi imaju interes, korist, e, znači, ono, materializam i novac, jel, u glavi ali upravo to je judaizam, ono, <laughs> kužiš. Da, to je sve, upravo to je judaizam, tako je. Upravo to je ono, znači ništa mi nije sveto, sve može biti subhuman, sve može biti degenerično, samo nek je ono, nek jedem dobro i nek pijem Tako. i nek mi ga puši neka plavuša, boli me kura za sve Mislim, to bi ja isto volio, ali mislim... <laughs> A, jesam se na rajcu sada. <laughs> ne, ali... ali da nastavim mislim... ili ono? da, da, da, <laughs> čekaj malo, čekaj, čekaj, ima loše, čekaj, da, stani. Ok, ali da. koji su loše posljedice? Poanta priča da ti ljudi, <laughs> znači ti ljudi ovaj, su, nisu oni zlobni, nego su površni i izgubljeni. Mm. Kužiš, to je, to je ono, Tako ima jednostavno krive, krive ove vrijednosti usađene u sebe i to je to. ja, sam, bio, mišljenja da. znaju mm. bolje, vjerojatno bi možda bi radili bolje, ali, su površni, jadni, indoktrinirani. i novac je, novac je velika moć, jer ja se sjećam, ja sam bio, ja sam bio kapitalist. I, i onak, mislim kapitalist, libertarijanac sam bio. I onako kao joj, na slobodno tržište i te neke spike, dok nisam počeo raditi. <laughs> <laughs> da, dok nisam, da, Dok počeo, se nisam konobario i onda skužio jebote ono... E, ja sam bio ista do 18. a onda sam počeo živjeti sam i raditi. Da, da, e vidiš, da. Znači, ali, onda sam samo godinu za godinu sve Slušaj ovo, <laughs> ona kao kapitalist e, i onda ajde ono jebi ga, mala mi je neka plaća, ali ajde ono, nije ba da sam toliko nešto posebno radio, pa ajde možda zaslužujem toliko i vamo tamo. I dok nije šef koji radi građevinske poslove, Rekao i mm. sad ti pazi, to je 2018. godina, negdje 2019. Rekao, ej, da će on uvozit ljude iz Bangladeša zato što mu je jeftinije. I ja i sad, i sad u mojoj glavi je konflikt, ono, konflikt stvari mi je u glavi, onako u jednu struku ja jesam uvijek nekako bio neki nacionalist. Znaš, ali taj kapitalistički... ono, dobro je zaraditi lovu, to je Dobro ono, i onda onak, moraš si u svojoj glavi skužiti, evo te šta ti je bitnije. Znači, šta ti je bitnije? možeš zaraditi manje, zaradi manje. Znači, zašto, zašto moraš zarađivati više? Onak, možeš živjeti ovdje ko, car može živjeti, stvarno, sa takvom lovom i to sve, ali ne, ti želiš još. I to je meni... Još, još, još. E, i to je onako, rekao, ok, više nisam libertarijanac, gotovo, neću se više sramit, fala e, hvala lijepa. I to je, to je nešto što je mene promijenilo, znači praksa. Praksa je mene sjebala, totalno. Potem pitanje, ljudi su stvarno previše sa tim novcima se onako osjekli vamo tamo, ali gle, novac zaista A gle, sve to opet sata pomama za lovom i za svime nije, što lova i možda nose, sve to isto novac, produkt, čuješ? Da, Produkt To je sve isto produkt, e, nus produkt kulturnog marksizma. Tako je. Otkud smo mi naučili ovaj, da je, otkud smo mi izdoktrinirani da je loba ono da ti otvara sva vrata, da se pičke lijepe na tebe, da, da je sve lakše. Ha vrate mili iz filmova, Tako iz serija, ali dobro, e, ali od influencera. Je, ali reći ti nešto, ali reći ti nešto, da, se pičke na tebe lijepe i vamo tamo, Realno, pa to je, je, je, meni to, nije neka nepoznanica, ne, ne. je cijeli život, pa ja to ne znam baš <laughs> e, nešto ono, A ne, želim <laughs> reći, ali mislim, re, želim reći, ovaj, mislim, to je, kako bi rekao, tak žene funkcioniraju. jel to nije ništa loše. Da, je, okay. To nije ništa loše, samo opet je korumpiran. Ali znaš šta ću ti ja još reći? Znaš kako žene funkcioniraju? Žene funkcioniraju po principima koje muškarci nametnu kao, kao, kao bitne. Znači da su muškarcima bitni čast, hrabrost, e, snaga, mhm. e, požrtvovnost e, i takve neke stvari, odanost, prije love, onda bi se žene više palile na takve frajere. Tako je. Ali na ja mislim, požrtvovne, ja na hrabre, prva, na jake. Prva je stvar, prva je stvar novac i izgled. Znači, prva stvar je to. Znači, zašto novac? To nije nešto površno. Mislim, je, zvuči nama, muškarcima, površno. Ali žene žene od, od davnina razmišljaju o stabilnosti i sigurnosti. I, I to je normalno, ono, kako bi rekao... Ne, apsolutno, samo ali je, želim reći, taj, taj osjećaj, Želim reći samo da dovršim, taj osjećaj mhm. sigurnosti i stabilnosti što žene žele sa novcem, vamo tamo, je isto korumpiran. zavijes, jer jedna da. je stvar stabilnost, jedna je stvar ja želim sve, znaš, ali onda opet Le, ja se, ja se s tim slažem, e, e, ovaj, težiti da. k nekom e, ka nekoj dobrobiti, ovaj, mm. financijskoj, materijalnoj sigurnosti nije ništa loše. Da pače. Međutim, problem se javlja kada to radiš na uštrb svoje zajednice. i svojih bliskih, svoje rase, svog grada, svog sela, svojih prijatelja, kumova, svog naroda. To je onaj čisti individualizam i to je... Tako da, to je ono, to je, to je grijeh, to je doslovno grijeh, grijeh. protiv, protiv prirode, prirode Definitivno. Ovaj, osim toga, kad to stavimo na stranu, apsolutno, pa naravno, pa jebi ga, pa postoji neka prirodna hijerarhija, isto tako i kompeticija zdrava. Svi smo rođeni isti i jednaki, sad ovisi o našem osobnom e, trudu i, i zalaganju, ko će kakav uspjeh imat. Mislim, ide to naravno i generacijski, ide to i nasljedno, jel, nek niko se ne rodi u jednakoj poziciji, ali bože moj, opet ne treba gledati druge, treba gledati sebe. Ali kada imamo uništavanje naše kulture, tradicije, identiteta e, i takvih nekih stvari na uštrb love i to od ljudi koji su onako prilično upitne e, prilično upitnog porijekla i fizionomije ajmo to tako reći da ne ispadnem baš rasist onda se meni tu ono kužiš e, ono stvara problem i konflikt jebote. Kad gle, kad vidim zdrave Hrvate jebote da idu trbuhom za kruhom, da onak žive od danas do sutra, e, iz mjeseca u mjesec, e, da si ne mogu priuštiti školovanje, da si ne mogu priuštiti normalnu socijalnu ili zdravstvenu skrb, a sve to dobivaju strani ljudi. Tako je. I to iz našeg državnog proračuna. Pa jebe mu mater, ono, koji kurac, <clears throat> To onda se vidi je ko je prioritet. Ali, ali ja onda svim tim ljudima koji, kako bi rekao, koji glasaju, koji glasaju za HDZ i SDP i sve to, samo želim reći, trebali ste glasati jače. Jače ste trebali glasati. Da, da, <laughs> Ako mi želite pametovati, uh, eh, ne ide, jednostavno ne ide taj sistem. Sistem ne, funkcionira tebi u korist. Mislim, sistem, sistem, funkcionira, znači, ali kratkoročno. Ja razumijem glasače HDZ-a i SDP-a, gle, ovako ću ti reći, znači velika, velik komad hrvatskog građanstva je glasovao za HDZ, zašto? Zato jer su imali neku korist od toga. da. Kada povučemo paralelu, tu možda nema toliko toga krivog. Zašto? Pa ako je većina e. hrvatskog naroda glasa za HDZ, i onda će većina hrvatskog naroda od tog imat neki benefit. Znači ja ne vidim tu neki problem. Mm. Međutim, to je kratkog vijeka. Tako je. To se, to se počelo već sad vraćati ko bumerang. Jer HDZ nikad nije bio prohrvatski osim nekih ono par godina povlaštenih mirovina i nemam pojma nekoliko tisuća eura potica za njivu koju nikad nisi obrađivo, bla bla bla. kratkoročno zadovoljstvo i kratkoročna dobit. Mm. A što kada dođu... Stojko tu ti je, jedan ovaj veliki misconception ovoga, jer e, ne možeš reći baš da velika većina hrvatskog stanovništva glasa, jel? Ne, znači, velika ono- većina, nisam rekao velika većina, rekao sam velik komad, dobar dio. Ne, ne, slušaj, slušaj, čemu ti stvar, znači oni ti guraju spiku kao da ono 60% glasova je njihovih. Mm. Ali niko se nikad ne pita koliki je e, taj postotak. Koji izađe van Ok, to isto stoji, da. da. Znači, tu je negde, ja mislim, oko 18-19% stanovništva Hrvatske koji glasa za njih. Tako je. I Što je malo, ok, upravo si, da. I sad ti meni, samo trenutak, e, pa ćemo dobiti još e, pitanje i dalje. Ali sad ti meni reci onda da li je, taj, da li ta vlada uopće legitimna. Dakle, koji, koji postotak oni prezentiraju? Znači, ja nisam za nje ništa ne. Razumiješ? To je meni onako grozno. Da. Ali evo imamo, imamo još jednog čovjeka tu, uh, Goj Pop. pozdrav, on je jako, jako dobar, glasan i aktivan momak. Uh, mislim, da ne zvuči to gej, ali ono, mislim, kao u, u, našem aktivizmu, ne mislim u nešto gej. <laughs> Pa- pa, Možda da vam imamo novčaniku kad je HDZ ovoga osnovan i to sve to je bilo onak sve super, ok, naravno moraš imati neku vlast postavljenu. Mhm. Ali doslovno te sljedeći dan, ja mislim da 37 tisuća članova e, komunističke partije prešlo HDZ a već krajem 92. ti je prešlo 270 tisuća. Znači, <laughs> <laughs> a, ja sam, a ja sam vidio, ja sam vidio u Zagrebu, u Narebru, da je neko kao izvadio van tu člansku igranicu HDZ-a i očekivao kao da idem preko reda. <laughs> pa mislim ono, pa da, pa to ti ekipa brije. Pa da. Ali pazi, onda sad mi pričamo 18% stanovništva, jel tako? Da. A, ovoga, a imamo 270 tisuća ljudi koji je koji je direktno prešlo zbog interesa u HDZ. Sad, da li su to Hrvati i ono, naš? Da, Možda i jesu, ali nisu pravi. <laughs> Pa, definitivno, ja mislim, da, nisu pravi, tako ćemo reći. Mislim da oni jednostavno ne shvaćaju pojam hrvatstva kao što ga mi ovdje svačamo. Tako je, mi, mi mislim, da, mislim da ga oni svačaju, mislim da će oni staviti, ono, to su oni e, koje, e, koji će sa crnim mogu, džavlom, jel? Da, da, ali mogu, mogu, mogu objasniti, evo ovako, oni to gledaju kroz negativno, mi gledamo kroz pozitivno. Oni gledaju kao mi nismo Srbi ili mi nismo, znaš, na taj način, a, mi gledamo kao mi smo Hrvati, mi smo Europljani. Znaš, ono, ne, gledamo protiv nekoga, nego gledamo ono što je. Razumiješ što Da, da, da, svačam kao e. reći, ja svačam kao reći, e. Tako da mi, mi na taj način gledamo i na taj način se nekako i organiziramo. Oni onako malo nezrelo to gledaju, možda smo komunisti, ali bar nismo Srbi. Je, da, ono. mislim, znaš šta je vic, jel? Znaš šta je vic. Mm ono kao mm. kada e, otkud mržnja, mržnja dolazi, jel? Kao da, Ono, od, prvo od roditelja, pa, znaš, majka i otac, pa onda brat i sestra, pa onda jedna obitelj, drugo obitelj, susjeda je, znaš, pa onda susjedi nekog drugog susjeda, pa kvart jedan, drugi kvart, znaš, pa onda jedan grad, drugi grad, pa onda sjever Hrvatske mm. protiv druge, znaš, ovaj, <laughs> protiv juga, znaš, i onda Hrvatska protiv Srbije, kao šta ovi Srbi, mi Hrvati, šta Bosanci, mi Hrvati, znaš, onda Europa, ono, rekao, pa evo, šta ovi Ameri, znaš, šta ova Afrika, ono, ovi crnci tamo, znaš, kaže, jedva čeka da dođu vanzemaljci. Kaže, onda ćemo moći svi <laughs> kolektivno mrzit vanzemaljce, znaš, onda će oni doći nama i daći nam ne znam, snagu i moć da možemo napraviti eh, zgrade u jednu sekundu, znaš, ili da nam nam da možemo beživotno živjeti, znaš, doživotno, onak da možeš, da ne možeš umrijet, jel? Ja ćeš ti dolaziti, opet ćeš srati, znaš, kad joj jebem ti naprave tamo kuću za jedan dan, ne mogu ja raditi nemam posla, znaš, ili ono, evo te krize uvatel, ja ne mogu umrijet, znaš. kaže, jedan put aktivisti, znaš, kaže joj, pa i oni su isto koji i mi, Znaš, oni zeleno, isp... kao mi zeleno ispod nosa, oni zeleno iz, ono, iz ruke, ono, isti smo, znaš. Kaže, i onda će ti kćerka dovest tog vanzemaljca doma. I kaže, ono, to je sad moj novi muž, znaš, a ja ću njega ovako uzet pivu, gledat ga u one njegove srebrne oči i reći, bar nije Srbin. <laughs> Pa, pa to je to. ali <laughs> mislim, jako je, kažem, to je meni opet, ti svi konflikti, ja ne znam više povijest, ti znaš puno bolju povijest ovaj, konflikta Srba i Hrvata i, i raspad Jugoslavije, to, to ćemo sigurno uzeti za, drugu, mm. za jedan drugi dan. Ali evo, želim reći e, da je bitno, znači, tko smo i ne samo da se uvijek orijentiramo naspram nekoga, nego jednostavno mi jesmo to što jesmo zato što jesmo, zato što su naši preci izabrali put da mi opstanemo. Znači, to nikad nemojte zaboraviti. Znači, oni su imali, pogotovo Hrvati, imali su mogućnosti da budu i sa Turcima, i sa Srbima, i sa Mađarima, i sa Njemcima. Ali oni su odabrali svoje Hrvate, oni su odabrali svoju demografiju. Znači, i, i mi smo tu radi posljedica njihovog želje za očuvanjem ono što jesmo. I mi ne bi smjeli, niti trebamo to pljuvati potom. I zato Juraj je osoba koja, koja jednostavno tako nešto što je istinski u nama. On nije nešto posebno, kažem, nije on nešto posebno glavom mislio. Ali ono što je mislio, mislio je srcem. I uvijek dođemo do istog e, zaključka. Baš mi mi uzeo sad riječ, ja sam dođemo do istog ono. zaključka. Dođemo do istog zaključka. ja sam isto htio spomenuti Jura, zašto? Eh, zato kaj ovaj, ne bi njega bez veze zatvorili, niti bi radili neku medijsku hajku tako kako su napravili za bez veze. Oni takve stvari rade kada vide neku opasnost, kada vide neku prijetnju. E, da. Mi, znači, naša najveća slabost je kada upadamo u njihovu paradigmu. A u njihovu paradigmu upadamo kada se bojimo, kada smo rezervirani, kada, kada smo u infightingu, kada se svađamo međusobno, Tako je. kada gubimo fokus sa bitnih stvari, kada gubimo hrabrost za bitne stvari, on nije, za, on nije znači nisu mu prišili, nisu mu, nisu mu stvorili takvu medijsku hajku za Tako je. Jednostavno ono, to je opasnost koja se mora u korijenu, znači iz njihove perspektive, koja se mora u korijenu na ovaj izrazito grub način srezati. I, to je, I, biti primjer drugima. Tako, i to je politička moć. Ajmo, ajmo to isto reći. To je politička moć. Natirati protivnika da radi nešto. Znači, kada on reagira na tebe, znači ti imaš neku moć. Znači, a, ono što, znači, Jura je bio dio te jedne grupe. Isto je kako smo i mi dio jedne grupe, ne iste, ali ovako, jel? Mm. I oni su radili na neki svoj način nešto. Znači oni su bavili se ponajviše fitnessom i takvim stvarima i to sve, jel? I kada ti, kada ti nešto radiš, kada ti stavljaš banere, kada ti stavljaš naljepnice, kada ti e, nešto, nešto radiš onako u stvarnom životu, da širiš poruku jednostavno i da onda ti mediji dođu i reagiraju na to tvoje i napadaju to tvoje, ti si dobio ti si dobio njihovu reakciju, da, ti nisi, ti znači, ti znači, da. ti nema tu kao, ja sam, da, da dođe i kaže, joj, vi ste manjina, uh, kao i tako razmišljaju, vi nemate snagu, neću uopće razgovarati o tome. Ne, ne, ti govoriš o meni. Što znači, ja imam neku snagu, ti, tebe je strah mene. Da. Znači, to je akcija, to je politička moć. I mislim da možda ne na taj način na koji je Jura rišao, ali uvijek trebamo na taj način razmišljati, gle, ne forsirat recimo sistem da reagira, raditi neke ekstravagantne stvari i to sve, ali raditi i živjeti kao disident, razmišljati normalno i sve, ako sistem reagira, super, ti znači da nešto... Najbolja, najveća poruka, najbolja pouka koju možemo izvući ovaj, iz Jurajevog slučaja tada moramo biti promišljeni i oprezni. Tako je. Ništa više sve ono što on radi, sve njegove ideje, sve što on zamišlja, ja sam pričao s njim o, par stvari, pričali smo između ostalog i o povijesti i o mitologiji, interesira ga to jako, mm ovaj, ali je ono, znaš kako se kaže, vruća, vruća usijana glava. Je, grak. I to ima ono svoje, i to ima... I to ima svoje vrijeme i mjesto, jel, ovaj, naravno. Tako je, ja to je ono, ali, ovaj, i mi moramo to? učiti iz toga. Ko je to, ko je to, Ko je to radio, ja mislim da je to ovaj, Evola je to govorio, kako trebamo biti kulturni primitivci. Jel? Kao, znači ono, da, da, ja to zovem urbana seljačina. <laughs> Urbana seljačina, ne, jako dobar naziv. I ovaj, takvi trebamo biti, ali između, isto tako između ostalog i promišljeni i oprezni, mhm. što ne znači da trebamo biti pičke kukavice, nego promišljeni i oprezni. Znači moraju se neke stvari dobro razraditi i stvari se ne smiju raditi nepromišljeno. Znači ono u njegovom slučaju svi oni silni videi su bili nepromišljena stvar. Zato je to tako je. I nepotrebno, da, to je, budimo realni, bilo je samo izdrkavanje za ego, daj mi neku notifikaciju. Tako je, malo da se zajebam sa i e, ono, haha. Tako je, da ali to jebi ga, eto, košta prije ili kasnije, više ili manje, eto, sad su, mu, sad su to iskoristili protiv njega, zato pazi šta se dijeli, pazi šta se priča, ako pričamo i radimo akcije, to se da dogovoriti kad ostavimo mobitele doma, kad idemo na akciju ostavljamo mobitel doma, Ovaj, sve se to, nisu, nije ono sad kad je tu spojena svaka kamera na svakom uglu, može se i to zaobići. Ono. Samo se treba promišljeno, polako i pametno. Jel? to je. najbolja pouka što možemo izvući ovaj, iz njegovog slučaja, ne? a nikako ne suprotno, ono da sad trebamo se neki okinjati. Ne jebate, oni se treba bojati nas, sa pravim razlogom. Tako je. Da, da se, I da se ne boje, ne bi ga zatvorili, nego bi ga pustili, aj ti tamo odi vići dalje, boli me kurac za to ti vičeš i s kim se šoraš, sa indicima, nepalcima, nešto. Opasno je, za njih je to opasno. Tako je, definitivno. To je to. A, pa dobro, evo, e, ja bi sad nekako ono završio e, ovaj lagano show za početak. Meni ja mislim da je da smo prešli kroz puno tema uh, u ovom tu Jesmo, da, dosta smo toga. Malo lutamo svugdje i svašta, ali mislim da onako kroz jebanci i malo kroz šalu uvijek nekako a, te neke stvari... A pa jebi ga, nismo ni ti ni ja Mirko Fodor u pičku ga, trebamo, trebamo, nabaviti, trebamo neke osobe koje će, znaš, samo doći... <laughs> da, da, da, da, da. <laughs> E, uga buga, ne volim na palce, uga buga, ne volim na palce da, da ja počnem, da počnemo govoriti o mitologiji, da mi sam da mi se neko izre, ej, niger! <laughs> da. Alo, niger! Alo, fuck off! fuck e, off, ovaj, kako mitologija, o čem ti pričaš, e? e. Ali evo, mislim da, da, je, ovaj, da smo prešli kroz jako dobro dosta tema koje su, tako ću reći, bitne. Bitne da, da znamo i sve, pa evo, jedino što možemo je završiti sa tim. Želim svima vama da se držite pamet u glavu, imajte u vidu da ako ne vide facu, onda nemaju nikakvog razloga da vas hvataju. Imajte u vidu da je vrijeme korone, sakrite se, razumijete, da, da stavite masku, zaštitite sebe i druge. I nemojte zaboraviti parazitirati ovaj sustav ti god možete. Tako je. Radite, muljajte, lažite, varajte, sve im sjebite. Tako Gdje je, god možete, samo dok vi ne nastradate, dok ste vi sigurni. Tako je, sistem vama ništa ne daje i sistem od vas uzima, uzmite i vi od njega. Nemojte se sramiti, ali naravno uvijek pametno, uvijek kao disidenti. Naši preci, da. uvijek kada god ih je tiranija uvatila, uvijek su imali drugačije načine borbe protiv tiranije, na tihe načine. Tako i vi budete promješeni, pazite šta radite, ali uvijek smišljajte i razmišljajte protiv sistema. Za budućnost našeg naroda i za dom. Moramo biti za dom spremni. Hvala vam puno na slušanju i čujemo se na sljedećoj epizodi. Hvala lijepa. Slava vam bogovje! Slava! Slava!